თავი 11. და როდესაც დაასრულა იესომ შეგონება თავისი 12 მოწაფის მიმართ, წავიდა იქიდან მათს ქალაქებში სასწავლად და საქადაგებლად. ხოლო იოანემ შეიტყო საფრობილეში ქრისტეს საქმენი და გამოგზავნა თავისი ორი მოწაფე. რათა ეკითხათ მისთვის, შენ ახარ მომავალი, თუ სხვა ვინმეს უნდა ველოდეთ? ხოლო იესომ მიუგო მათ, მიდით და უთხარით იოანეს, რასაც ისმენთ და ხედავთ. ბრმანი ხედავენ, კოჭლნი დადიან, კეთროვანნი იწმინდებიან და ყრუნი ისმენენ. მკვდარნი აღდგებიან და გლახაკნი სახარებით ხარობენ. ნეტარ არს, ვინც არ შემცდარა ჩემში. ხოლო მათი წასვლის შემდეგ ესო მიოანეზე ჩამოუგდო სიტყვა ხალხს. რისთვის დადიოდით უდაბნოში? ქარისაგან რხეული ლერწმის ხილვად. რისთვის დადიოდით უდაბნოში? ბილი სამოსით მოსილი კაცის ხილვად მაგრამ ბილი სამოსით მოსილნი მეფეთა დარბაზებში არიან რისთვის დადიოდით უდაბნოში წინასწარმეთ ყველის ხილვად დიახ გეტყვით თქვენ წინასწარმეთ ყველისა და უფრო მეტისაც რადგან ეს არის იგი ვისთვისაც დაიწერა აჰა მე ვგზავნი ჩემს ანგელოს შენს წინაშე რომელიც განამზადებს შენს გზას შენსავ წინაშე ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ დედისაგან შობილი არ ვინ აღმდგარა იოანე ნათლისმცემელზე უმეტესი, ხოლო ცათა სასუფეველში უმცირესიც მასზე უმეტესია. ვინაიდან იოანე ნათლისმცემლიდან მოყოლებული დღემდე, ცათა სასუფეველი ძალით იღება და ძალის მხმეველნი მიიტაცებენ მას. რადგან ყველა წინასწარმეტყველი და თვით რჯული იოანემდე წინასწარმეტყველებდნენ. და თუ ბნებავთ გაიგოთ, ეს არის ელია, რომელიც უნდა მოვიდეს. ვისაც აქვს ყურნის მენად ისმინოს. ან ვის ვამს გავსო ეს მოდგმა? ვამს გავსებ მოედანზე მსხდომ ბალღებს, თავიანთ ტოლებს რომ უყვირიან. და ამბობენ. თქვენთვის ვუკრავდით და არიცეკვეთ. თქვენთვის ვგოდებდით და არიგლოვეთ. ვინაიდან მოვიდა იოანე, არც ჭამს და არც სვამს, და ამბობენ. ეშმაკი ჰყავსო. მოვიდა ზეკაცისა. კიდეც ჭამს და კიდეც სვამს და ამბობენ აჰა კაცი მჭამელი და ღვინის მსმელი მებაჟეთა და ცოდვილთა მეგობარიო მაგრამ გამართლდა სიბრძნე მისი შვილებისაგან მაშინ დაიწყო ესომი მქალაქთა გმობა სადაც ყველაზე მეტი ძალვნი გამოავლინა მაგრამ მათ არ შეინანეს ვაიშენდა ქორაზინ და ვაიშენდა ბეცაიდა რადგან ტიროსსა და სიდონს რომ მოვლენოდა თქვენში მოვლენილი ძალვნი რახანია ძაძითა და ნაცრით შეინანებდნენ. ამიტომ გეუბნებით თქვენ, განკითხვის თღეტიროსისა და სიდონისათვის უფრო ასატანი იქნება, ვიდრე თქვენთვის. და შენ, პაპერნაუმ, თვითზეც ამდე ამაღლებულო, ჯოჯოხეთამდე დაემხობი, რადგან სოდომს რომ მოვლენო და შენში მოვლენილი ძალნი, იქნებ კიდევაც მდგარიყო დღევანდელ დღემდე. ამიტომ გეუბნები შენ, განკითხვის დღესო დომის მხარისთვის უფრო ასატანი იქნება, ვიდრე შენთვის. იმ ხანად იესომ პასუხად თქვა. გადიდებ, მამაო, ცისა და მიწის უფალო, ვინაიდან ბრძენთა და გონიერთ დაუფარე ყოველივე ეს, და გაუცხადე ჩვილ ბალღებს. დიახ, მამაო, ასე კეთილინებე შენ. ყველაფერი მამისაგან მომეცა მე და არავინ იცის ძე, გარდა მამისა. და არც მამა იცის ვინმემ, გარდა ძისა და იმისა, ვისთვისაც ძეინებებს მის გამოცხადებას. მოდით ჩემთან ყოველი მაშრალნი და ტვირთმძიმენი და მე მოგიფონებთ თქვენ. დაიდგით ქეთზე ჩემი უხელი და ისწავლეთ ჩემგან, ვინაიდან მშვიდი ვარ და გულით მდაბალი და მოიპოვებთ სულის სიმშვიდეს. ვინაიდან უხელი ჩემი ამოა და ტვირთი ჩემი მსუბუქი.